Sakit akong ulo Agay Marabog di martilyo Aray Sakit akong ngipo Aray Magsod ko o kaon Agay Sakit akong tiyo Agay, agay, agay, agay, agay. Ni Addo Bugdukor, Pugnagpa sakit Kung kulya pasakit Bisan asa nga dampit Kung ikaw matay nga sa imong lawas mo hapit Na ay sakit nga imong tinuyuan Siging gamit Bisan kadaos kalawasan Mas nindot ang sakit Nga gibuhat sa ngit-ngit Murag gilamian Makasakit ka o galit Aray Aray Aray Aray Aray Aray Sakit ka way buko Agay Bisan asa mo tapo Aray Dili sa baba Aroy! Alipod sa kunot okay. Naasab sa dughan okay. Naasab sa dunggan Aroy! Sa tiil o gamot Aroy! Sa lawa taas Sakit sa ilo ng inahang lang nagtawas Sakit sa lubi, maukan na ang almoranas Sakit sa dalungan, dili ka kadungog Maglisod ka o paminaw, kanitabo na ang buog Sakit sa mata, nagamuta, nagapula Tambali dayon kay gipiskat na ka Sakit sa ulo, maukan na ang delikado Sakit sa kamot, kung magkurog ikaw pasmado Sakit sa ngipon, kinahang lang na nga iton Lagos mo burot dayon sa kasakit, ikaw panington Kung sige ka pangilkil, sige o pangawot Gigikore kong nakaayo sige og kalot Sakit sa kumo mawingi ka og mamumo Mablakay mo hubag mura ka og nadugmo Kung di ka kay kaihi sa sakit ikaw nagpingit Nasira na ka munang ikaw karon ni sakit Aroy! Aroy! Aroy! Aroy! Aroy! Aroy! Aroy! Lord, taba pangi ko unsa ni sakita Lord tan-awa ko unsa ni sakita Lord ayuhan na unsa ni sakita Lord maluoy ka unsa ni sakita Dok tabangi ko unsa ni sakita Dok tan-awa ko unsa ni sakita Dok ayuhan na unsa ni sakita Dok maluoy ka unsa ni sakita Nganong naaman ko'y arthritis Ngano naman ko'y sinusitis Ngano naman ko'y diabetes Tungod ba kining Bursitis Nanong naman ko'y min meningitis Nanong naman ko'y hepatitis Puro gyutes ako sa kikamatis Agay! Agay! again, again, again, again Kahit tabangi ko, unsa ni sakita Tay tanawa ko, unsa ni sakita Nay ayuhan na, unsa ni sakita Tay maluoy ka, unsa ni sakita